Egun osuan atelierak eginen dia ikusteko nula ekoizpen berri bat sortu, klientekin beste gizako harreman bat plantatu, lantegiaen irudia hobetu edoe lantegiaen baliua emendatu. Jean-Jacques urdin urdinarbeko harginak, xentasunak emaiten teizku eta eraiten deiku zer den xuxen design impacta. Eh, Designak beti uh, eh, uduazten dizu konzept badela, benabon, unbait uh, eh, hurunago baduzu, ez duzu konzeptin batzen. Eh, enpresa batetan, uh, eh, ibil molde horrokor ikusten duzu, zue mm, klientak zerren haidu dien, ze muskin txaltzen duzun, ze mane eta eh, egiazki beharrak zuen dien, eta hori uh, berden boan gogozkatzez, talde gogozkatze bat duzu berden boan, ez ezagun heli batekin, zu esalin batea iestien jenteli batekin, egan nahi dizu, uh, ebe justoki gu hargin bezala botitzen alduzula, uh, eh, hantxe uh, agi uh, egile batekin, edo uh, zer nahi beste ofisiotan nahi den norbaitekin, eta hor laspa bost lagun bat duzu taldeka, eta uh, duzu zue nunbait uh, Zue barnila xerkaiz juitia, zer elkitzen ahalduzun, zer gogozketa mota emaiten ahalduzun, eta uh, ikertzi egiazki beharrak zuen dien. Eta ordin, eh, uste duk eh, gehi horrek Sibiuan interesa sortzeko dila enpresetan? Ene ustez ekonomia mundiak eta ungu bat badiz eginik molde tradizionalian. Mundian zehar uh, zabaltu ituz uh, merkatia eta uh, gue ungu egin ituz hainbeste gaizez, duzu ez sobea galtzia, eta memento batez eh, egiazki beharren, eh, beharrak nundien, xerkaiz eta eh, uste dit, Sibeoko enpresek badien Ikus molde hoi izugu beti agian, hien unguian edo izaten ahaldiela, eh, urbano zentru hoien unguian eta hola. Eta eh, ideia ginizu namini bat, eh, gu bezala, bon, baserri bezala, zer uh, hamahiu mila bizizale dian luralde tipi batek, zer interes lukian holako gaiza batekin, ebe duitzen zikusun aleike interesent izaten ahaltzela, esperientzia horren uh, ezartia luraldien Ordina, jenti kostumatu tutuk beti lanin lanin, eta horra minibat, uh, eh, kuatzia eta gogoeta zerbaiten egitia. Bai, eta goaxagoik agin uh, eh, sogitia, zer egiten duzen, eta eh, zer baldintzetan, eta zeibuz, eta zer beharrei, eta jardukitzen dian. Ordin egin hoi dener zabalidik? Ordin dener zabalik, jakitez bon parte hartze bat izanen dela egin eh, eta hama bostu rokua, bon kunta egertan eta elgarekin jain dizugu, eta hortan eh, batik etzugu laguntzalik, batik etzugu dizainareli bat, bat iketz uh, eh, eskola, eskola alhorin haidien uh, eh, jenteli bat uh, hor lagungoak ekaikotitzi eta heben lekin gainen dutugun uh, dizainar gazteli bat, uh, dizain eskolatik lau ikasle laguntzeko eta bon, bat horren hasketa bat uh, nik uste baiko izaten alden bai jente bako txai, bena bai lurraldi gintako, eh? tipi